littafin nan ne mai suna waye ta kaunata littafi na biyu wanda Rukayya Ahmed ne dalan jama'a ta rubuta a shirin da ya zo kashin wannan mun tsaya ne inda haka nan abin da ya faru a tsakanin su ce a ɗakinsu ya tsaya mata a rai ko jiyamma da kyar bacci domin ta tsinci kanta cikin wani irin yanayin da bata san kowane iri bane haka nan ko faɗo mata a bas sai a ranta sai ta ji wani irin sanyi a cikin zuciyarta ta miƙe a hankali ita kanta bata sanya akai ba sai ganin ta kawai tai a ƙofar ɗakinsa tana ƙoƙarin shiga Ƙofar ɗakin kuwa a buɗe take sai a tsakiyar ɗakin tana kallon ko ina na cikin ɗakin komai yana nan kamar jiya hatta kamshin turarensa da take ji idan ya fesa har yanzu yana nan kamar yanzu aka fesa shi a hankali ta zauna a bakin gadon zuwa can kuma sai ta kwanta sosai a cikin gadon tana juyawa wani irin abu take ji yana bin jikinta kuma komai nata ya sake minti talatin a haka sannan ta tashi tana lalleka ko ina har da banɗaki komai na shi ne ta dawo ta sake zama a bakin gadon ta fara jawo durowar jikin gadon tana duba dube ita kanta bata san me take nema ba takardu ne da sauran tarkace kala kala dan sai ta binciken ta har ta gaji ta ja ta rufe ta koma kan sif ɗinsa ta kaya ta tsaya kawai tana kallon wardrobe din ganin yadda ta yaddan kare ta da suru kala kala tana ganin wasu kayan ma sai ya shekara bai saka su ba haka nan sai ta duba duben ta har ta gaci ta rufe ta dawo kan gadon bayan ta kunna AC sai kwanciyarta zuciyarta cike da tunane-tunanenta har barci ya kwashe ta nan ta tsinci kanta ba ta iya yin baccin rana a ko'ina sai a ɗakin Abbas. Da daddare ma don tana jin kunyar su Aisha ne ba don haka ba da nan za ta dinga kwana. Ga shi yanzu san ba ta iya zama a sashen nasu sosai a cikin gida ta fiye zama. Saboda yadda take samun kula a wajen jama'ar kitan. Shi ya sa sautari ma takan manta kewar Abbas ita har mamakin kanta take na yadda mutumin ya zauna mata a zuciya ko da yaushe domin tana yawan tuno shi kwanan su a fas shida da tafiya China da safe tana zaune a falanta tana karatun wani littafi na addu'o'i a lokacin su fara'atu ba su jima da fita ba Humaira autar gidansu bas ta shigo falon da sallama sanye cikin kayan makarantar Islamiyya Maryam ta dan zaro ido tana faɗin a ah, Humaira har yanzu ba baki tafi makarantar ba Humaira ta ce yanzu za mu tafi Wai ki zo in jiya haki yana karamin falo ta ajiye littafin tana faɗin to ki ce miki gari nan zuwa Umaira ta fita ita kuma ta shiga ɗakin ta don ta ɗauko mayafinta. tunanin ko wani abu ne ya taso kan maganar makarantar su cikin sallama ta shiga falon yana zaune shi kaɗai, yana rubutu a cikin wata takarda yayi saurin dagwa da kansa yana amsa sallama ta zauna a kujerar da ke can gefensa tana gaida shi bayan sun gaisa ne yake ce mata dama a bas ne ya bugo waya yake son magana da ita saboda haka ta dan jira kaɗan zai sake bugowa ya miƙe yana faɗin idan ya bugo sai ki ɗauka shi kam sai ya bi ta wata kofar ya fice a jinsa ya bar a zaune da tunanin wai ita ce yau za su yi magana da Abbas a waya domin a lokacin babu wayar hannu sai dai ta tafi gida haka bata fi minti shida da zuwa ba sai ta ji wayar tana ƙara a hankali ta masa kusa da wayar hannunta har rawa yake yi ta kai hannu ta daga kan wayar ta kara ta a kunnenta cikin muryarta mai nutsuwa take faɗin assalamu alaikum shi ma daga can ya amsa mata ya ce wa alaikum assalam suka ɗan yi shiru kaɗan Kai ƙarfin halin fara gaishe shi da faɗin ina kwana shi kuma ya amsa da lafiya kalawo. yace yaya kuke ya kwana biyu tace lafiya kalau yace dama na bugo ne in ji lafiyar ki ina kuma fatan babu wata matsala ko a hankali tace a a babu komai ta dan sake yin shiru yace mata to yaya zaman kadai ki dan na san ba ki jin dadin zama ke kadai ko cikin kunya take yar dariya sannan ta ce ai ga su Aisha nan suna ɗebe min cewa yace haka ne to amma kewa ta fa wata irin kunya ta ta saukar mata sai ta ji magana ta ci kai mata girma Ka sa amsa masa kai da yace ta yi shiru cikin wata irin murya sai ta ji yana faɗin ni kam ina nan ina fama da kewarki shi yasa ma na kasa daurewa nace bari dai in sa a nemo min matata ko da muryar ta ne in ji a waya ina fatan ba ni kadai ke cikin kewar ba ita kam gaba ɗaya ji ta kanta yayi mata girma ta rasa ne ma me sa ta ce da shi dan wata irin kunyarsa da ta saukar mata jinta yi shiru ba ta yi magana ba sai ya sake cewa ya yi kidan shiru ne a hankali ta sake cewa to me zan ce dariya kawai yi sannan ya ce masa to me kike so na sayo miki Ta ce duk abin da ka siyo min ina so ba ki da zabi ta mm kenan za mu dawo ƙarshen wani satin kuma sha Allahu idan kina da wata matsala ga Sulaiman nan ko ki faɗa wa su Maimuna ko ma ni Saratu dan Allah karki ci kunya kin ci ko tace to yake zan sake kira kafin mu dawo ki gaida kowa da kowa ina fatan kina samun labarin su kokko tace a'a babu wanda ya so daga can yace to babu damuwa zan sa Suleiman ko ya huta ya kai ki wani musu cikin jin daɗi ce to nagode sosai yace to sai na sake kiran ko sai sallama tare da ajiye wayar a lokaci guda ita kam ta dade zaune a wajen tana juya maganganun abas a ranta ashe dai mutumin nan na magana haka sosai ita kam kullun al'amuran sana ba ta mamaki da karsa ta iya dawowa ta koma sashenta cikin tunaninsa a cikin satin Suleiman ya kai ta gidan su dan ta wuni kafin ta tafi kuwa Hajiya babba sai da ta hada mata ƴan kayayyaki ta ce ta tafi wa da goggon nata ta kwaci daɗi sosai a ranar ita da goggo hira sosai sako fatanta da burinta shine tana son ta ga Maryam nata cikin kwanciyar hankali ne alhamdulillah kuwa dan kowa ya kalli Maryam ya san ta samu gidan miji sun haɗu da Halima har take faɗa mata baba Awwali ya haƙura ya bar ta ci gaba da karatun har ma ya ce zai samo mata admission a management ko a FCE Maryam ta taya ta murna har tana cewa wato ki aure ba yanzu ba ko Halima ta ce ke ba haka bane samarin ne kowa ka taɓa ka ce ya fito sai ka ga yana wani kwalakwani. A hankali dai wata kila kafin mu gama mu samu. Maryam ta ce haka ne to Allah ya taimaka. Har gare ta kai a gida sannan Sulaiman ya komo ya ɗauko ta. Maryam na jin daɗin zama da su Bara'atu saboda ba ƙaramin ɗebe mata kewa suke ba. shi yasa kwata kwata ba ta cikin wata matsala gashi kuma bata nemi komai ta rasa ba Sakin su Abbas biyu da kwana biyar sannan suka sake bugo wayar cewa ga nan dawowa Aisha ce ta samu Maryam ɗin a ɗakin ta kwanci kan gadonta tana hutawa da rana ita ma faɗawa kan gadon ta tana faɗin bari in karya gadon yayana Maryam ta yi baki tana faɗin ke dai ba a rafa ki da shirme. Aisha ta ce ni albishir na zo in miki idan kuma ba kya son ti sai ne ta fiya ta. Maryam ta kalle ta tana faɗin ki ƙaryar tsiya. Na san albishir ɗin naki baya wuce ki ce shehu zai zo daga Adamawa. Wanda kuma na san ƙarya ne tun da bai jima da komawa ba. ta ce ke ni ba maganar shehu zan miki ba albishir zan miki siyaye abbas za su dawo gobe kuma za su sauka ne da karfe siyar na yamma maryam ce ta gabanta ya bada ras sai saurin kallon aisha tana faɗin kai aisha ce ki tana da yawa Aisha ta ce ai ke ma kina da matsala wato ba ki yarda da abin da na faɗan ba ko to shi kenan bari in tashi in tafi tun da kin gwale ni ta fara kokarin sakowa daga kan gadon Maryam ta saurin rukwata tana faɗin habatawan wasa nake miki dan Allah ki hakuri Aisha ta ce wai ni har da sauri na wai bari in riga mai muna zuwa da miki alfikin ne kika dinga ni Mai sauraro a nan za mu dakata a cikin shirin namu na yau A shiri na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya.